Maryam ta baiwa goggo kaza ɗaya eh, ta ɗauki ɗaya sannan ta ba ta roba ɗaya ta aske mu Goggo ta ce ni ba zan sha wannan kumfar ba Maryam ta dinga dariya ta ɗibi kayan ta ce bari ta kai gidan kurera su rikar ta Samira ta saka mata a fridge tun da dare bai yi ba Goggo ta ce ba za ki kai wasu Halima ba ne? Maryam ta ɗan bata rai ta ce a'a sai da sake zan bawa wa Bello da Nuhu Gogo bata sake cewa komai ba ta san Maryam ba ta da rowa duk yadda akwai abin da Haliman tai mata ita dai bata tambaye ta ba tuni ma ta ɗibi dodin ta kike da su haka nan dai abubuwa suka dinga faruwa dan Abbas ya dage da suwa watan Maryam wani lokaci su zo da Isa wata rana kuma ya daure ya zo duk da babu wata shakuwa a tsakaninsa da Maryam din tun da gaba ɗaya su sun kasa sakin jiki da juna kai ita ma ba wani sanin sa tai sosai ba tun da duk suwan da zai yi da daddare yake suwa kuma sannan ba wai kusa da kusa suke tsayawa ba sannan in dai ba da Isa ya zo ba ba wani daɗewa yake ba baya wuce minti talatin sai ya ce zai tafi to ita ma hakan ya ce mata tunda sautari ma ba ta ganin amfanin zuwan nasa tunda magana ma tsada take masa ko kuma matsalar tasa ce ba ta bari ya magana to gashi nan dai gada cewa sun daidaita a tsakanin Maryam da Abbas yasa ƴan uwa Abbas suka sake zuwa wajen gwaggo batun saka rana ta ce musu ta ji su je in ta yi shawara za ta aika musu shi ne gwaggon suka haɗu da baba awwal suka yanke sati shida wato wata ɗaya da sati biyu sannan suka aika can gidansu Abbas ɗin su din ba su so haka ba sun so a saka sati uku kawai to amma duk da haka sun yi farin ciki don sun riga sun gama shirin komai lokaci na karatowa gwaggwana ta shirye-shiryenta don ta san ba ta tsammanin taimako daga wajen kowa sai daga Allah ta daɗe tana tanadin auren Maryam duk wani nema da take saboda mai ramanta take yi da haka hidimarta kawai take ita kan Maryam komai nata ya gama sakewa a lokacin tana tafiya ne kawai amma ko kallanta zaka yi zaka ga tara ne sosai sai dai da yake ba ta nuna damuwar ta shi yasa sai a zaci kofar gabar auren ce kawai da rabuwa da kita ko raban ka lokacin bikin ma da suka yi da ita da Halima da Bilkisu Dalhatu ba duk kawayensu suka kai wa fa duk abin da suke bukata na biki Isa ya faɗa mata ta rubuto za su kawo komai a lokacin bikin bai fi saura kwana shida ba Isa ya kawo mata komai da ya san za su bukata tunda yayi ya ta rubuta taƙi ya ce ta haɗa shi da ƙawayenta ma nan ma ta ce a'a ta ce su aiko duk abin da ya dace da la'asar sun je kai dinki ita da halima bayan sun dawo ne halima ta wuce ƙofarsu. su ita ma maryam ɗin ƙofarsu su ta nufa tana shiga gaban ta mummunan faduwa don ganin su zaune akan babbar tabar magogo gaba ɗaya ita suka zubo wa ido Habib ne tare da Saudatu da Sahara da Jamila dan ta gane su ne saboda hotonsu da ke wajenta wani karan kallo Habib din yake mata wanda ya so ma daga mata hankali ga idan shi ya ja wuri fuskar shi a ɗaure. gaba ɗaya ce tana neman faɗuwa. haka nan dai ta daure yadda a sanyaye tana yaƙe ta nufosu tana faɗin oyoyo oyoyo da uncle habib ta wuce tsakanin su saudatu ta zauna tana musu sannu da suwa suna dariyar da bata kai zuci ba suke amsa mata gwangwana yana gefe tana kallon su ta juya wajen habib tana gaida shi da ƙar ya ce mata lafiya saudatu ta ce o ashe maryam aure saki maryam ta ci gabanta ya sake faɗuwa ba ta ce komai ba sai ta sunkuyar da kanta tana wasa da ƴan yafinta haka kawai sai ta ci idan ta ya ciki ko da ƙwalla kafin ka ce me wannan hawaye ya fara fitowa wani irin abu take yana yawo a cikin makogoranta sannan zuciyarsa ta yi mata kunci wani karin son hajib ta ya taso mata na musamman ganin shi da ta yanzu yana yayi mata matukar kyau da haske komai nashi ya canza jita an dafa ta ta ɗanɗago kai kaɗan sai ta ga ashe Jamila ce ta sake mai da kanta ƙasa Jamila ta ce yaya je Maryam kukan da kike tana cewa abin ne yafi karfin mu gwangwagwa ta da halin da za ta iya ɗaukar ɗawainiyar karatu na da kana gani na sakandaren ma da yaya sai da Allah ya kawo ka tukunna kake taimaka mana to ina ga na jami'a ko college kuma ba mu ci daga gare ka ba har kusan kusan shekaru biyu shi yasa dan Allah ka yi haƙuri uncle yawa ya gaba ɗaya da hankalin shi kanta ya ware idan shi a kanta jite wani irin abu na jin jikinta ta ji tana neman daburcewa murya ta fi yana faɗin me yasa zaki min haka Maryam me yasa ta tsantsi ba za ki iya turewa ba wane ne wannan wanda ya ɗauke miki hankali haka har kika manta da ni da alƙawarinmu kin kyauta ce kenan Maryam ki bar ma zancen karatu a gefe kin san for how long nake son ki kin san wani irin kale na shiga a dalilin ki kin san a yanzu haka ya akai na so Najeriya cikin razana ta dauko idanta tana kallon shi jin irin furucin da yake fita daga bakinsa ta san lokacin da ta zauna da bar a kasan kafet din ba mamaki ne tsoro ne gaba ɗaya duk suka gama dagula mata lissafi wani irin hawaye ne kawai yake zubo mata kamar famfo ya ci gaba da faɗin Maryam ina son ki ina ƙaunar ki fatin yau ba ta ranar da na fara ganin ki a rayuwata a makarantar ku na so miki hmm, kamar raina har yau din nan abin da yasa ban faɗa miki ba saboda ina ganin kin yi kankanta da aure kuma ina miki sha'awar ci gaba da karatu saboda basirar da Allah ya baki kankantar ki ne ta sa na dagewa gwaggwa na ce ina son in ga kin yi karatu saboda na san kafin nan ni ma na samu aikin da zan iya tunkarar aurenki. ki wanda zai iya rike ki ba tare da wata matsala ba Maryam ina can gaba ɗaya hankali na yana kan ki na kasa kwanciyar hankali komai ya gagara tafiya daidai saboda tunanin ki shi yasa gaba ɗaya hankali na ya kasa kwanciya zan fara jarabawa wani watan amma na kasa samun sukuni haka kawai ko da yaushe sai nake jin faduwar gaba ashe akwai dalili ya kike so na yi da rayuwata ne Maryam kina ganin zan iya zuba ido ina gani ta auri wani bani ba Ina jin rayuwa ta za ta tafi daidai ba tare da shebu Maryam ya ce ka kai da yace a gaskiya da sake ba zan iya rahuwa da ke ba duk abin da za a yi sai dai a yi ke ce komai na Maryam idan na bari wani ya aure ki to na gama cutuwa ita kan Maryam kuka take wiwi wai da gaske Habib ne mai cewa yana son ta tuntuni me yasa ya mata haka me yasa tun a lokacin da suke tare bai faɗa mata fa wato ashe shi ma yana son ta kamar yadda ta dinga tsammani a baya amma ya gagara furta mata ina ba za ta iya auren abasta Hafiz dama shine burin rayuwarta kuma shi take so. Shi ne wanda take so shi ya san zafinta shi ya san wace ce ita. Dan haka dole ma Abbas ya canye. Jije yana faɗin don Allah ki taimake ni Maryam. Idan na rasa ki ya sanya da rayuwata. Ko yanzu nan aka ce in fito a ɗaura auren mu ina shige. ba sai an ɗaga rana a kan wancan ba gaba ɗaya ce tai ba za ta iya tura kalamai shi ba a guje ta fito daga falon tana kuka ana kiran sallan magariba ta shigo kofar su ta saurari gwaggwa da take alwala a tsakar gida ba ɗaki kawai ta shige ta faɗa kan gado ta ci gaba da kokanta kwankwan ma bata kula ta ba har sai da ta idar da sallar sannan ta shigo ɗakin take tambayar ta menene ba dai har yanzu Habib bai huce ba Maryam cikin kuka take faɗin goggo kin ji wai Uncle Habib tun tsawon lokacin nan wai so na yake amma bai taɓa faɗa min ba Goggo tai salati ta sake karawa ta ce kaɗi lallai a gaishe da Habibu lallai guri yayi kama da mutum tun tsawon lokacin zaman mu na fahimci haka to da naga har lokacin tafiyar sa yayi banki wani abu daga bakin sa ba shi yasa ni ma na janan shiru amma Habibu bai kyauta ne ba wa ya ce masa ana yi wa mace haka Maryam ta fara kuka tana faɗin ni dai gwaggwashi nake so ba zan auri wannan Abbas din ba. Ni dama dan saboda ke ne. cikin damuwa ta ce ki kwantar da hankalinki ne raba mu bi komai a hankali. Bana son in ga kina sa damuwa a ranki. Insha Allah komai zai zo da sauki. Gwaggwa na idan da sallar Isha sai ga Habib. gaba ɗaya ya fita a hayyacinsa Maryam na jin muryar Habib gaba ɗaya ta fashi rikirkicewa tana jin gwaggwa tana yi wa Habib ɗin faɗa tana faɗin yaya za ka yi min haka Habibu yau ko wani ka kawo ka ce kana son in ba wa Maryam a guje zan ba shi saboda na san babu cuta a tsakaninmu akwai wani abu a tsakaninku kai da mairam har na haƙura. ganin baka furta ba ita ma bata taɓa faɗa min ba da cewa kai Maryam ta jira ka sai ka gama wannan karatun wallahi ni ne iya bari ce saboda kaunar mu kai ne mutum na farko da ka taɓa tallafar rayuwar Maryam a lokacin da take tsakiyar neman taimako kuma a yanzu ma ba za ta gagara ba son ka kwantar da hankalinka don haka ka je gida gobe idan Allah ya kai ban san me yi. ya kwashe murya yana faɗin don Allah gobe ki taimaka min ina son Maryam wallahi saboda ita na dawo ƙasar nan jarrabawar ƙarshe za mu fara wani watan amma haka kawai nan su zuciyata da hankalina sun gagara daidaituwa waje ɗaya ko da yaushe cikin tunaninta nake idan na kwan ita nake mafarki barkatai shi yasa kawai na tattaro na taho dan ina tunanin ko ba lafiya fa to kin kuma ga abin da na tarar Gwagwa ta ce haka ne ka kwantar da hankalinka Habibu kai mai iya baiwa wani Maryam ne balle kai kake so ya ci daɗin magana ya yana faɗin bari in je gida ina Maryam ɗin. Gwagwa ta ƙala mata kira amma tsabar kukan da take kasa amsawa ta yi. Sai dai ganin ta kawai suka yi ta fito. Habib hankalin shi na kanta kuma ya lura da ita ya san kuka take. Kasa magana ya ya juya ya fita ita ma sai ta bi bayansa. gwaggwata bi shi da kallon tausayi saboda a duniya tun can farkon haduwar shi da Habibu babu abin da take fata take burin irin a ce Habibu ya auri Maryam saboda ta san shi ne kawai zai rike mata ita da amana dan shi yake ƙaunar ta fi sabilillahi addu'a kawai za ta yi Allah ya kawo abin cikin sauƙi ya sa a warware komai lafiya halin bai tsaya a ko ina ba sai a girgin bishiyar da a da can baya suke zama shi da Maryam ɗin idan ya so gidansu. Har yanzu guntun bishiyar da bencin nan suna wajen. Tunda ba a daina zaman hira da yamma a wajen ba. Gadon ya nufi wajen ne abubuwa da dama suka dinga faruwa a zuciyar Maryam. da irin hirarrakin su na baya da suke idan sun zauna a wajen Gani ta ya zauna akan itacen ita ma sai ta zauna akan bencin sun kai minti biyar babu wanda ya magana a cikin su kana da bai dan kalle ta sai ga ta dan tsagaita da kukan cikin wata irin murya mai sanyi yake faɗin Maryam na shiga damuwa sosai idan na rasa shi zan yi ita kam kalaman shi na ba ta mamaki wai yau Habib ne yake faɗin in ya rasa ta ya zai yi gani take tamkar ba shi yake maganar fa har yanzu gane take kamar mafarkin da ta saba yi ne take ba da gaske ba mai sauraro cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya